քան 1000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դիմելով նաև պատասխան գործողությունների։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների կողմից զինադադարի ռեժիմը խախտողին բացահայտելու անհնարինության մասին հայտարարությունները խրախուսում են խախտողի կողմից նոր սադրանքների իրականացումը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, անդրադառնալով ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հայտարարությանը, ըստ որի իրենք չեն կարող հստակ նշել, թե որ կողմից են կրակում։ Համանախագահների ցանկացած հավասարության նշան դնող հայտարարություն չի կարող նպաստել հակամարտության խաղաղության ամրապնդմանը։ Անդրադառնալով համանախագահների տարածաշրջան կատարած այցին, ասել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Միևնույն ժամանակ նա նշել է, որ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ցանկացած այց տարածաշրջան հնարավորություն է, որ เป զի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության բանակցային գործընթացը շարունակվի։ Մենք մշտապես ասել ենք, որ խնդրի լուծումը բացառապես տեսնում ենք բանակցային փուլում, ասել է Շարմազանովը հավելելով, թե մնացածը կախված է Ադրբեջանի եւ նրա նախագահի դիրքորոշումից։ Մենք գիտենք խաղաղության գինը, Այդ առումով թե համանախագահները, թե միջազգային հանրությունը պետք է հնարավորինս օբյեկտիվ, ինչու չէ նաև խիստ գնահատականի արժանացնեն այն կողմի ապակառուցողական մոտեցումները, որոնք շեղվում են բանակցային գործընթացից, նշել է Էդվարդ Շարմազանովը։ ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները պետք է ստիպեն, պետք է ճնշեն Ադրբեջանին կատարելու իր միջազգային պարտավորությունները։ Նման կարծիք է հայտնել քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը, անդրադառնալով նախագահների առաջիկա հանդիպման ակնկալիքներին։ Սպասելիքները պետք է իրատեսական լինեն։ Ըստ իս բանակցային գործընթացի շարունակությունը արդեն իսկ դրական արդյունք է։ Բացի դրանից կան պատրաստի առաջարկներ կապված վստահության եւ հետաքնության մեխանիզմների հետ, որոնց համաձայնվել են երեք համանախագահները, սակայն դա կդառնա իրականություն, թե ոչ, կապված է համանախագահների ճնշման աստիճանից։ Այո, պետք է ճնշել Ադրբեջանին, որ համաձայնի, պետք է ստիպել ադրբեջանական կողմին կատարել սեփական միջազգային պարտավորությունները, ասել է նա։ Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև հանդիպման ժամանակ որևէ խնդրի լուծման ուղղված բանակցություններ կընթանային, եթե ներկա լիներ նաև Բակո Սահակյանը։ Նման կարծիք է հայտել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը։ Նրա խոսքով դեկտեմբերին կայանալիք հանդիպման լավագույն արդյունքը կլինի, եթե կարողանան մոտեցումներ ձևավորել շփման գծում միջադեպերի հետաքննման մեխանիզմների հարցում։ Որևէ խնդրի լուծման բանակցություններ չեմ պատկերացնում, քանի որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահը այնտեղ չէ։ Երբ որ երեք նախագահները կլինեն մի սենյակում, այդ ժամանակ կարող ենք ակնկալիքներ ունենալ։ Ամեն դեպքում մեր դիմաց նստած է այնպիսի մարդ, որը հաջորդ օրն իսկ ցանկացած պայմանով որվածություն խախտում է, ասել է նա։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը բազմիցս ընդգծել է, որ փախստականների հարցը պետք է լուծվի հավասարության հիման վրա եւ խնդրի միակողմանի լուծում չի կարող լինել։ Այս մասին ասել է ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով տարածաշրջան այցի ընթացքում այդ հարցի շուրջ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը։ Նա նշել է, որ հայ փախստականները պետք է Ադրբեջան վերադառնալու համար հնարավորություն եւ անվտանգության երաշխիքներ ունենան։ Նույնպիսի իրավունքներ պետք է ունենան նաեւ ադրբեջանցի փախստականները։ Սա անկյունակարային մարդասիրական հարցերից է, սակայն միջդրալուծումը պետք է լուծվեն քաղաքական բոլոր հարցերը, ասել է Դավիթ Բաբայանը հավելելով, որ մարդասիրական հարցերի լուծումը հնարավոր է միայն Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, ԼՂՀ կողմից Ադրբեջանի ճանաչումից եւ սահմանների հստակեցումից հետո։ Հադրութի շրջանի համայնքները, բյուջետային հիմնարկներն ու տնտեսվարող սուբյեկտները որոշակի աշխատանք են կատարել ձմռան նախապատրաստման ուղղությամբ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Դեռևս սեպտեմբեր ամսում հարցը քննարկվել է շրջանային խորհրդի ընդհանուր նիստում եւ ընդունել Ադուրջ Շրջանի վարչակազմի ղեկավարի համապատասխան որոշումը։ Ըստ որոշման բյուջետային հիմնարկները եւ տնտեսավորող սուբյեկտները համայնքները ըստ բնակավայրերի քննության են արել զմռան նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքը, մշակել են ծրագրեր վարելափայտի ձերբերման, էլեկտրապահովման, ջրամատակարարման, գոյուղային համակարգերի նորոգման ճանապարհների անվտանգ երթուղության ապահովելու ուղղությամբ։ Շրջանի բյուջետային հիմնարկները ժամանակին հայտ են ներկայացրել վարելափայտի ձերբերելու համար։ Հադուրքի շրջանի վարչակազմի շենքը կջերուցի կենտրոնացված ձևով, որի համար ձեռք է բերվել համապատասխան քանակի վարելափայտ։ Ըստ Խոնաշեն համանախապատասխանատված ունկրիչան, որը սպասարկում է Հադրութի վարչակազմի կացատունը, տնօրենի ավաստմամբ վարելափայտի մթերման աշխատանքները կշարունակվեն։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ կրթության եւ գիտության նախարարությանը կդարամադրվի 20 միլիոն դրամ ԼՂՀ-ում գործող Ագրարային համալսարանի Շուշիի մասնաճյուղի ուսումնարտադրական բազայի կառուցումը ավարտին հասցնելու համար։ Ինչպես նշել է Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ամիսներ առաջ առաջին անգամ ԼՂՀ-ում սկսվել է ուսումնարտադրական բազայի կառուցումը, որը պետք է ծառայի նաեւ բոլոր բուհերի ուսանողների համար որպես հայրենասիրական ու հայրենաճանաչողական ճամփար։ Այս գումարը հնարավորություն կտա ավարտին հասցնել աշխատանքները, ասել է նախարարը։ ԼՂ ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Գագիկ Ղահարամանյանը օպերատիվ խորհրդակցություն է անցկացրել ոստիկանության հասարակական կարգի ապահովման բաժնի պրոֆիլակտիկ բաժին բաժանմունքների ծառայողների հետ։ Այն նվիրված էր 2015 թվականի 9 ամիսների ընթացքում նախկինում դատված անձանց կողմից հանցագործությունների նախական խման ուղղությամբ ԼՂ ոստիկանության հասարակական կարգի ապահովման բաժնի գործունեությունը, ինչպես նաև քաղաքացիների զենքերի գրանցման ու վերագրանցման ուղղությամբ թույլտվության համակարգի կողմից կատարված աշխատանքներին։ Նա անդրադարձել է նաև համայնքներում անասնակորուստի հետ կապված հանգամանքին, հանձնարարելով տեղամասային տեսուչների միջոցով զգուշացնել բոլոր անասնապահներին իրենց անասնահոտը բացի թողի վիճակում չթողնելու, ինչպես նաև դրա հետևանքում այլ անձանց բանջարանաբոստանային կուլտուրաներն ու այգիները վնասելու անթույլատրելիության մասին։ Ծաղկաձորում կայացել է կովերի արդյունավետ երկարակեցություն խորագրով միջազգային համաժողով, որին մասնակցել են նաև ԼՂ գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացուցիչները։ Միջոցառմանը իրենց մասնակցությունն են բերել նաև անասնաբուծության ոլորտում առաջատար բազմաթիվ տեխնոլոգիաներով հայտնի Դելլավալ գազམ་ակերպության ներկայացուցիչները, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության մասնագետներ, ինչպես նաև ոլորտի մասնագետներ աշխարի մի շարք երկրներից։ Synergy Systems ընկերությունը 3-ից 6 ամիս տևողությամբ անվճար դասընթացներ է կազմակերպում։ Այս մասին նշել է ընկերության տնօրեն Միքայել Սարգսյանը եւ հավելել, որ միջև ընթացիկ տարվա նոյեմբերի 15-ը 18-ից 30 տարեկան այն անձիկ, ովքեր ցանկություն ունեն վերապատրաստվելու եւ աշխատանքի անցնելու որպես ծրագրավորողներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի կազմակերպություններում, կարող են դիմել իրենց ընկերություն։ Դասընթացները դրական ավարտած դիմորդներին ապահովելու ենք աշխատանքով, նշել է Միքայել Սարգսյանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը տիկին Ռիտա Սարգսյանի հետ այսօր աշխատանքային այցով կմեկնի Վրաստան։ Այսի շրջանակներում նա հանդիպումներ կունենա Վրաստանի բարձր ղեկավարության նախագահ Գեորգի Մարզգվելաշվիլիի, վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի, խորհրդարանի նախագահ Դավիթ Ուսուպաշվիլիի հետ։ Սերժ Սարգսյանը Թբիլիսիում նաև ներկա կգտնվի հայ առաքելական եկեղեցու Վիրահայոց թեմի Սուրբ Գևորգ առաջնորդանի ստաճարի վերաօծման արարողությանը։ Տաջիկստանի մայրաքաղաքում տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբ รา համյանի եւ Ռուսաստանի կառավարության ղեկավար Դիմիտրի Մեդվեդևի հանդիպումը։ Հովիկ Աբ รา համյանը այսօր Դուշանբեում մասնակցել է ԱՊՀ կառավարության ղեկավարների հերթական նիստին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը առանձնազրույց է ունեցել նաեւ Տաջիկստանի իր գործընկերոջ Կոհիր Ռասուլ Զոդայի հետ։ Իտալիայի Աբրուցո նահանգը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Նահանգային խորհրդի կողմից միաձայն ընդունված բանաձևում համերաշխություն է հայտնում հայ ժողովրդին հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի կապակցությամբ եւ պատմական ճշմարտության ճանաչման ու մարդու իրավունքների պաշտպանության համար նրա պայքարին։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել է նաեւ Պարագվայի սենատը։ Հայաստանը ողջունում է Պարագվայի Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման շարունակական օնլայնումը վկայում է, որ մարդկության դեմ իրականացված հանցագործությունները վաղեմության ժամկետ ունեն եւ հայոց ցեղասպանությունից նույնիսկ 100 տարի անց մարդկությունը շարունակում է ճանաչել եւ դատապարտել այդ ոչրագործությունը։ Ասված է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հայտարարությունում։ Թուրքիայում նոյեմբերի 1-ի խորհրդարանական ընտրությունների մոտենալուն զուգահեռ Դավութօլոյի գլխավորած Արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը սկսել է հոգևորականներին ներգրավել ձայներ ворսալու գործում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը իր նորակառույց պալատում հանդիպել է Արևելյան եւ Հարավ-Արևելյան շրջանների հոգևորականների հետ, որոնցից մեկը խիստ հետաքրքիր հայտարարություն է արել տեսախցիկի առաջ։ Նա հայտարարել է, թե Արդարություն եւ զարգացում կուսակցությանը նոյեմբերի 1-ին ձայն չտվողները դժողք են գնալու։ Ադրբեջանի իշխանությունը խիստ անհանգստացած է նոյեմբերի 1-ին անցկացվելիք խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված քարոշչությունը դժգույն մտնոլորտում անցկացնելով եւ ընտրությունների դիտորդությունից միջազգային կազմակերպությունների հրաժարվելով։ Իշխանությունը աշխատում է ամեն կերպ անտեսել ընտրությունների հետ կապված ԵՀԿ-ի կարծիքը, ընտրություններին հետևելուց այդ կառույցի հրաժարվելու փաստը, ինչպես նաև այն, որ Միացյալ Նահանգներում Ադրբեջանի հետ կապված ընտրական քննարկումներ են անցկացվում։ Բացի այդ, ընտրություններին մասնակցությունից հրաժարվել են ադրբեջանական բոլոր ընդդիմադիր եւ դեմոկրատական ուժերը։ Ադրբեջանի անդիմադիր եւ դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհուրդ միավորումը չի ճանաչելու նոյեմբերի 1-ին անցկացվելիք խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, քանի որ դրանք չեն արտահայտելու բնակչության կամքը, ասվում է կառույցի կողմից տարածված հայտարարության մեջ։ Հայտարարության հեղինակները գտնում են, որ այսպիսի կարևոր քաղաքական արշավ, ինչպիսին խորհրդարանական ընտրություններն են, ձևական բնույթ են կրում, երկրում ընտրությունների համար պայմաններ չկան, ագիտաշավներ չկան, չկան ազատ մրցակցություն եւ հերոստաբանավեճեր, եւ այդ պատճառով երկրում ընտրությունների նկատմամբ հետաքրքրությունը բացակայում է։ Մարզասերների համար Շախմատի Հայաստանի հավաքականի առաջատար Լևոն Արոնյանը 2016 թվականը կսկսի հոլանդական Վեկանզեե քաղաքում անցկացվող միջազգային մրցաշարից։ Մասնակիցների թվում բացի Արոնյանից կլինեն նաև Վիշվանաթան Անանդը, Վլադիմիր Կրամնիկը, Հիկարու Նակամուրան, Անիշ Գիրին, Ալեքսեյ Շիրովը։ Հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի Հայաստանի հավաքականի անդամ Արսեն Ջուլֆալակյանը շարունակում է հաջող ելույթները գերմանական Սալեն 05 ակումբում, որի կազմում հանդես է գալիս 2009 թվականից։ Աշխարհի 2014 թվականի չեմպիոնը այս մրցաշրջանում մասնակցել է 8 հանդիպումներից երկուսին եւ տարել համոզիչ հաղթանակներ ու վաստակել թիմային 4 միավոր։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարապետության տարածքում սպասվում են անպամած եղանակ, ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով, վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2-ից 5, ցերեկը 3-ից 8 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց։